to'rtinchi pora oli imron surasining to'qson ikkinchi oyatidan boshlanadi suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizgacha sira yaxshilikka jannatga erisha olmaysizlar nimaniki ehson qilsangiz albatta Alloh uni biluvchidir. Tavrot nozil bo'lmay turib, Isroil o'ziga harom qilib olgan narsalar, tuya go'shti va sutidan boshqa barcha taomlar Isroil avlodiga halol edi. Agar o'zlaringizni inkoringizda rostgo'y deb bilsangiz, tavrotni keltirib o'qib ko'ringiz deb ayting shundan keyin ham kimki Allohga yolg'on to'qsa ana o'shalar zolimlardir Alloh rost so'zlar bas haq yo'lda sobit bo'lmuş Ibrohimning diniga ergashingiz u mushriklardan bo'lmagan deb ayting albatta odamlar ibodati uchun qurilgan birinchi uy bakka makkadagi muborak va olamlar uchun hidoyat manbai bo'lmish kabadir unda aniq alomatlar maqomi ibrohim bordir unga kabaga kirgan kishi omonda bo'lur yo'lga qodir bo'lgan odamlar zimmasida Alloh uchun baytni haj qilish farzi bordir. Kimda kim buni inkor etsa, bas albatta Alloh olamlardan behojatdir. Ayting, ey ahli kitoblar, Alloh qilayotgan kirdikorlaringizga guvoh bo'la turib, nega Allohning oyatlarini inkor etasiz? Ayting, ey ahli kitoblar nega iymon keltirganlarni Alloh yo'lidan to'sasiz va o'zingiz guvoh bo'la turib uni yo'lni qing'irlashtirishga intilasiz qilayotgan ishlaringizdan Alloh g'ofil emas-ku ey iymon keltirganlar agar kitob berilganlarning biror guruhiga bo'yin sunsangiz iymon keltirganingizdan keyin sizlarni yana kofirlikka qaytaradilar Allohning oyatlari sizlarga o'qib turilgan oralaringizda uning payg'ambari turgan bir paytda qanday qilib dinni inkor etasiz kim Alloh dinini mahkam tutsa demak u to'g'ri yo'lga yo'llanibdi ey iymon keltirganlar Allohdan chinakam qo'rquv bilan qo'rqingiz va musulmon bo'lmay dunyodan o'tmangiz hammangiz Allohning arqonini Qur'onni mahkam tuting va firqalarga bo'linmang hamda o'zaro adovatda bo'lgan paytlaringizda dillaringizni tutashtirib oshno qilib qo'ygan Allohning ne'matini yodda tuting. Uning ne'mati tufayli birodarlarga aylandingiz. Dozaq chohi yoqasida turganingizda sizlarni undan qutqardi. Shoyat haq yo'lni topgaysizlar deb Alloh o'z oyatlarini sizlarga shunday bayon qiladi. sizlardan yaxshilikka da'vat etadigan amri ma'ruf va nahyi munkar ishlarini olib boradigan bir ummat bo'lsin aynan ular oxiratda najot topuvchilardir hujjatlar kelgandan keyin ham bo'linib o'zaro ixtilofga berilgan kimsalarga o'xshamangiz ana o'shalarga ulkan azob bordir ba'zi yuzlar oqaradigan va ba'zi yuzlar qorayadigan kunni qiyomatni eslang yuzi qorayganlarga hujjat isboti uchun shunday deyilur iymon keltirgandan keyin yana kufrga qaytgan edingizmi kufringiz tufayli mana shu azoblarni totib ko'ring endi yuzlari oqargan zotlar esa Allohning rahmatida jannatidadirlar ular u yerda abadiy qoluvchilardir bu Allohning oyatlaridir ularni sizga haqqoniy ravishda o'qib bermoqdamiz Alloh olamlarga zulmni ravo ko'r osmonlar va yerdagi narsalar Allohnikidir va barcha ishlar Allohga qaytarilur, Allohning hukmiga oshirilur. Odamlarga chiqarilgan, ma'lum bo'lgan ummatning eng yaxshisi bo'lingiz, ey musulmonlar. Zero siz amri ma'ruf, nahy munkar qilasiz. va Allohga iymon keltirasiz. Agar ahli kitoblar ham iymon keltirganlarida edi, o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi. Ular orasida Muhammadga iymon keltirgan mu'minlari ham bor, ko'pchiligi esa fosiqlardir. Ular sizlarga biroz ozor berishdan boshqa zarar yetkaza olmaydilar agar sizlar bilan urushsalar chekinib qochurlar so'ng ularga yordam berilmas Alloh va musulmon odamlar himoyasiga olinmagan taqdirda ular qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar xorlikka mahkumdirlar ular Allohning g'azabiga uchradilar va miskinlikka mahkum bo'ldilar bunga sabab Alloh oyatlarini inkor etishlari payg'ambarlarni nohaq o'ldirishlari itoatsizliklari va tajovuzkorliklaridir ularning hammasi barobar emas ahli kitoblar orasida tuni bilan sajda ibodat qiladigan Allohning oyatlarini tilovat qilib chiqadigan to'g'ri jamoa ham bor. Ular Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradilar. Yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan qaytaradilar va xayrli ishlar sari shoshiladilar. Aynan ular solih kishilardandir. nimaiki yaxshilik qilgan bo'lsalar uning savobidan mahrum bo'lmagaylar Alloh taqvodorlarni yaxshi biluvchidir kofir bo'lganlarni mol dunyolari va farzandlari Alloh azobidan sira qutqara olmaydi ana o'shalar do'zax ahlidirlar u yerda abadiy qoluvchilar ham o'shalardir ularning bu dunyoda riyokorlik bilan qilgan ehsonlari izg'iringa o'xshaydi o'zlariga zulm qilgan qavmning ekiniga tegib uni halok qilur ularga Alloh zulm qilmadi balki ular o'zlariga zulm qilmoqdalar ey iymon keltirganlar o'zingizdan o'zgalarni munofiqlarni yaqin do'st sirdosh tutmangiz ular sizlarga nisbatan buzg'unchilik qilishda kuchlarini ayamaydilar va hollaringiz zabun bo'lishini istaydilar sizlarni yomon ko'rishlari og'izlari so'zlaridan ayon bo'ldi dillaridagi yashirgan adovatlari esa yanada kattaroqdir agar aqlingizni ishlatadigan bo'lsangiz biz sizlarga oyatlarni mufassal bayon qilib berdik ey sizlar ular sizlarni yaxshi ko'rmasalar-da, sizlar ularni yaxshi ko'ryapsiz hamda hamma ilohiy kitoblarga iymon keltiryapsiz ular sizlarga yo'liqqanlarida iymon keltirdik deyishadi o'zlari xoli qolganda esa achchiqlaridan sizlardan diltang bo'lib barmoqlarini tishlaydilar shu achchiqlaringiz bilan o'lib keting deb ayting albatta Alloh dillarning qaridagi gaplarni ham biluvchi zot agar sizlarga yaxshilik yetsa bu ularni xafa qiladi bordiyu sizlarga yomonlik yetsa bundan ular xursand bo'ladilar agar sabr bilan taqvoda bo'lsangiz ularning makrlari sizlarga hech qanday zarar yetkazmaydi albatta Alloh ularning qilmishlarini ihota qiluvchi zotdir ey muhammad saharlab oila ahlingizni tark etib mo'minlarni jang jabhalariga joylab yurgan kezlaringizni eslang Alloh eshituvchi va biluvchi zotdir sizlardan ikki toifa Uhud jangida hadiksiray boshladi Vaholanki Alloh ularning himoyachisi edi. Mo'minlar bunday paytda Allohgagina tavakkul qilsinlar. Badr jangida harbiy kuchingiz oz bo'lsa-da, Alloh sizlarni g'olib qildi-ku. Bas Allohdan qo'rqib, zora shukr qilsangiz. Mo'minlarga Rabbingiz osmondan tushirilgan 3000 nafar farishta bilan sizlarga madad bergani kifoya emasmi degan paytingizni eslang. Yo'g' ey, kifoya qilur. Agar sabrli bo'lib Allohdan qo'rqsangiz, ular dushmanlar bexos hujum qilib qolsalar, Rabbingiz sizlarga besh mingta belgili farishta bilan madad berur buni madadni Alloh sizlarga xushxabar bo'lishi va dillaringiz u bilan taskin topishi uchun berdi g'alaba esa faqat Alloh huzuridadirki u aziz va hakimdir kofirlarning bir qismini halok qilish yoki zarba berib noumid holda qaytarishlariga majbur qilish uchun madad berildi siz uchun ey muhammad bu ishda biror ixtiyor yo'qdir Allohning o'zi ularning tavbalarini balkim qabul qilar yoxud jazolar zero ular zolimlardir osmonlar u yerdagi bor narsalar Allohnikidir o'zi xohlagan kishini mag'firat qiladi xohlagan kishini jazolaydi Alloh mag'firatli va rahimli zotdir ey iymon keltirganlar bergan qarzlaringizni ikki baravar va undan ham ko'paytirib ustama shaklida yeb yubormangiz Allohdan qo'rqingiz zora shunda tole topsangiz kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan saqlaningiz Allohga va payg'ambarga itoat qiling shoyat shunda sizlarga rahim qilinsa Rabbingizdan bo'luvchi mag'firatga va kengligi osmonlar u yerga teng taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannat sari solih amallar qilish bilan shoshilingiz ular mazkur taqvodorlar farovonlik va tanglik kunlarida ham xayr sadaqa qiladigan g'azablarini yutadigan odamlarni xato va kamchiliklarini afv etadiganlardir Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar ular biror fahsh ish qilib qo'ysalar yoki o'zlariga zulm qilib qo'ysalar darhol Allohni eslab istig'for aytadilar vaholanki gunohlarni faqat Allohgina mag'firat etar yana ular bila turib qilmishlarida davom etmaydigan kishilardir aynan ularning mukofotlari parvardigorlaridan mag'firat va ostidan anhorlar oqib turuvchi jannat bog'lari bo'lib o'sha joyda abadiy bo'lurlar solih amal qiluvchilarning mukofoti naqadar yaxshi sizlardan ilgari ko'p ibratli voqealar bo'lib o'tgan yer yuzi bo'ylab sayr qilingiz va haqni yolg'onga chiqaruvchilar oqibati qanday bo'lganiga ibrat nazari bilan boqingiz bu qur'on yoki mazkur gaplar odamlar uchun bayonot hamda taqvodorlar uchun hidoyat va nasihat manbaidir agar chin mo'min bo'lsangiz o'zingiz oliy darajada bo'la turib ba'zi mag'lubiyatlaringiz sababli suslashmangiz ham g'amgin ham bo'lmangiz agar sizlarga Uhud jangida jarohat mag'lubiyat yetgan bo'lsa u qavmga ham Badr jangida xuddi shunday jarohat mag'lubiyat yetgan iymonli kishilarni bilish sinash va sizlardan shahidlarni saralab olish uchun biz shu g'alaba kunlarini ketma ket almashtirib turamiz Alloh zolimlarni sevmagay Alloh mu'minlarni gunohlaridan poklash va kofirlarni barbod qilish uchun mazkur ishlarni qildi yoki sizlarning ichingizdan uning toati yo'lida jiddu jahd qilganlar va qiyinchiliklarga sabr qiluvchilarni Alloh bilmay sinamay turib jannatga kiraveramiz deb o'yladingizmi sizlarga o'lim kelmay turib uni shahidlikni orzu qilar edingiz mana endi uhudda uni ko'z o'ngingizda ko'rib turibsiz muhammad payg'ambardir xolos undan oldin ham payg'ambarlar o'tgan mabodo u o'lsa yoki o'ldirilsa ortingizga kufrga qaytib ketasizmi ortiga qaytgani bilan hech kim Allohga sira zarar yetkaza olmas. Alloh shukr qiluvchilarni albatta mukofotlagay. Har bir jon egasi Allohning izni bilangina muhlati belgilab qo'yilgan bitik ajal yetganda o'ladi. Kim dunyo savobi o'ljani iroda qilsa, unga o'shandan berurmiz kim oxirat savobini iroda qilsa unga ham o'shandan berurmiz shukr qiluvchilarni esa albatta mukofotlaymiz qaysi bir payg'ambar o'tgan bo'lsa u bilan birga ko'p jamoalar jang qilganlar lekin Alloh yo'lida ularga yetgan narsalar sababli sustlik zaiflik qilmaganlar yovga taslim ham bo'lmaganlar Alloh esa sabrlilarni sevar ularning gaplari faqat quyidagicha bo'ldi ey Rabbimiz bizning gunohlarimizni va ishimizdagi isrofgarchiligimizni bandachilikdagi xatolarimizni kechir jang asnosida bizni sobit qadam qil va bizga kofirlar qavmi ustidan g'alaba nasib et bas Alloh ularga ham bu dunyoning savobini g'alaba va o'ljani ham oxiratning chiroyli savobini mag'firat va jannatni berdi Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Ey iymon keltirganlar, agar kofirlarga bo'yin sunsangiz, sizlarni ortingizga kufrga qaytarurlar. Natijada ziyon ko'ruvchilarga aylanib qolursiz. Aslida Alloh himoyachingizdir va u yordam beruvchilarning yaxshisidir Alloh hujjat nozil qilmagan bu sanam kabi narsalarni unga sherik qilganlari uchun kofirlarning dillariga vahima solurmiz ularning borar joylari dozaqdir. zolimlarning joyi naqadar yomon sizlar uning izni bilan ularni kofirlarni tormor qila boshlaganingizda Alloh o'z va'dasiga sodiq chiqdi. Loqaytlik qilib, payg'ambar buyrug'idan chiqib, tortisha boshlamaguningizcha va yoqtirgan narsangiz g'alabani sizlarga ko'rsatgunga qadar yutuq sizlar tomonda bo'ldi. Oralaringizda dunyoni yoqtiradiganlar ham oxiratni yoqtiradiganlar ham bor edi so'ngra sizlarni sinovdan o'tkazish uchun g'alabangizni mag'lubiyat sari burib yubordi va gunohlaringizdan o'tdi Alloh mo'minlarga nisbatan fazl sohibidir o'shanda Uhud jangida hech kimga qayrilib boqmay joyingizdan tez jilib ketdingiz payg'ambar esa ortingizdagi harbiy bo'linmadan turib sizlarni chaqirganicha qoldi qo'lingizdan ketgan narsalar g'alaba o'ljalar hamda sizlarga yetgan musibatlar uchun tashvish tortmang deb Alloh sizlarga g'am ustiga yana g'am berib jazoladi Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir so'ngra Alloh bu g'amning ketidan sizlarga bir xotirjamlik, mudroqni nozil etdiki, u sizlarning bir qismingizni qoplab oldi, uxlatib qo'ydi. Boshqa bir qism munofiqlar esa jon talvasasiga tushib, Allohning sha'niga nohaq, jahilona badgumonlik qildilar va aytdilarki, endi bizga bu ishdan biror narsa g'alaba bo'larmidi ayting barcha ish Allohga oiddir ular ichidagi sirlarini sizdan yashiradilar aytadilarki agar bizda bu ish yuzasidan ixtiyor bo'lganda edi bu yerda qatl qilinmagan bo'lar edik ayting agar uylaringizda bo'lganingizda ham taqdirda qatl qilinish yozilgan kimsalar o'zlarining o'ladigan joylariga borib qolgan bo'lar edi ko'ksingizdagi narsani iymonni sinash va dillaringizni shayton vasvasasidan poklash uchun Alloh shu mag'lubiyatni ravo ko'rdi Alloh ko'ngillardagi kechinmalarni ham yaxshi biluvchidir ikki harbiy bo'linma to'qnashgan kunda orangizdan ba'zi qilmishlari bilan tayin etilgan joydan yuz o'girib ketganlarni shayton yanglishtirgan edi Alloh ularni af etdi ham zero Alloh kechiruvchan va halim zot ey iymon keltirganlar o'zlari kofir bo'lib yer yuzi bo'ylab safarga yoki g'azob jangga ketgan birodarlari haqida agar biz bilan qolganlarida o'lmagan va qatl qilinmagan bo'lar edilar deb ularning dillariga Alloh hasrat nadomat solishini xohlovchi kishilar kabi bo'lmang Alloh tiriltiradi ham, o'ldiradi ham. Alloh qilayotgan ishlaringizni ko'rib turuvchidir. Albatta, Alloh yo'lida qatl qilinsangiz yoxud o'lsangiz, Allohning mag'firati va rahmati o'zgalarning to'plagan narsa boyliklaridan afzalroqdir. Qasamki, agar o'lsangiz yoki qatl etilsangiz ham baribir Alloh huzuriga albatta jam etilursiz Allohning rahmati sababli siz ey Muhammad ularga sahobalarga muloyimlik qildingiz agar dag'al va toshbag'ir bo'lganingizda albatta ular atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar bas ularni af eting gunohlari uchun kechirim so'rang va ular bilan kengashib ish qiling biror ishga azmu qaror qilsangiz Allohga tavakkul qiling zero Alloh tavakkul qiluvchilarni sevar agar sizlarga Alloh madad bersa hech kim sizlarga g'olib bo'lmas bordiyu yordamsiz qoldirsa bas sizlarga undan o'zga kim ham madad berar edi mo'minlar tavakkulni Allohgagina qilsinlar payg'ambar o'lja taqsimida xiyonat qilishi mumkin emas kimda kim xiyonat qilsa qiyomat kuni o'sha xiyonati bilan birga huzurimga kelur so'ngra barcha jon egalari o'z amallariga yarasha mukammal jazo olurlar ular haqqiga zulm qilinmaydi Allohning rizosini izlagan kishi bilan Allohning g'azabiga uchragan kimsa barobar bo'lurmi? Uning g'azabga uchraganning borar joyi jahannam. Naqadar behuzur joy u. Ular Alloh huzurida turli darajalar sohibidirlar. Alloh ularning qilayotgan amallarini ko'rib turuvchidir Alloh o'z ichlaridan Allohning oyatlarini o'qib beradigan ularni shirk va gunohlardan musaffo qiladigan hamda ularga kitob va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambarni yuborish bilan mo'minlarga in'om etdi ular esa bundan oldin aniq gumrohlikda edilar sizlarga uhud jangida bir musibat yetgan bo'lsa sizlar ularga badr jangida uning ikki barobariga teng musibat yetkazgansiz bu musibat qayodan keldi deysizmi u o'zingizdan deb ayting albatta Alloh har narsaga qodirdir sizlardan va Makka mushriklaridan iborat ikki harbiy bo'linma Uhud jangida to'qnashgan kuni sizlarga yetgan musibat mag'lubiyat albatta Allohning izni irodasi bilan sodir bo'lgan va shuningdek chinakam mo'minlarni aniqlashi hamda munofiqlarni bilib qo'yishi uchun edi. Ularga keling, Alloh yo'lida jang qiling yoki dushmanni daf eting deilsa, ular agar jiddiy urush bo'lishini bilganimizda ortingizdan borgan bo'lar edik degan edilar. O'sha kuni ular iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar ular dillarida yo'q narsalarni og'izlari bilan gapiradilar Alloh esa yashirgan narsalarini yaxshiroq biluvchidir birodarlariga agar Uhud jangida halok bo'lgan musulmonlar bizga bo'yun sunib urushdan chiqib ketganlarida o'ldirilmagan bo'lar edilar deb o'zlari jangda qatnashmay uylarida o'tirgan kimsalarga ayting agar gaplaringiz rost bo'lsa o'zingizdan o'limni daf etinglarchi Alloh yo'lida o'ldirilganlarni aslo o'liklar deb hisoblamang aslida ular tirikdir parvardigorlari huzurida jannat ne'matlaridan rizqlanib tururlar mazkur qatl etilgan shahidlar Alloh o'z fazli bilan ato etgan narsa ne'matlardan xushnud ortlarida tirik qolib hali ularga qo'shilmagan g'oziylarga qiyomatda xavf va tashvish bo'lmasligi haqida bashorat bergan hollarida yashaydilar yana bir bashoratlari Alloh beradigan ne'mat fazl va mu'minlarning mukofotini Alloh zoyi qilmasligi haqidadir ularga jarohat yetgandan keyin ham Alloh va payg'ambar buyruqlariga itoat etgan edilar ularning chiroyli ish qilib taqvoli bo'lganlariga ulkan mukofotlar bordir ularga odamlar sizlarga qarshi hujum uchun odamlar makka mushriklari lashkar to'pladilar ulardan qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini yanada ziyoda qildi va aytdilarki bizga Allohning o'zi kifoya. U vakillikka o'ta loyiqdir. Ular Badrdan jangsiz Allohning ne'mati va fazli ila biror yomonlikka uchramay qaytdilar. Ular Allohning rizosini izlagan edilar. Alloh albatta buyuk fazl egasidir. Albatta o'sha shayton o'z do'stlari munofiqlarni xavflantiradi agar chinakam mo'min bo'lsangiz ulardan yovdan qo'rqmangiz balki mendan qo'rqingiz kufrda tez harakat qilayotganlar sizni g'amgin etmasin ular Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydilar Alloh ularga oxiratda biror nasiba savob bermaslikni xohlaydi ularga ulkan azob muhayyodir albatta iymonni kufrga almashtirganlar Allohga zinhor zarar yetkaza olmaydilar ularga alamli azob bordir kofir bo'lganlar ularga muhlat berib turganimizni yaxshilik deb o'ylamasinlar muhlatni ularga gunohlari yanada ko'payishi uchun beramiz ularga oxiratda xor qiluvchi azob bordir Alloh mu'minlarni sizlardagi hozirgi holat uzra tashlab qo'yuvchi emas u hali pok kim u nopok kim ajrim etadi Alloh sizlarni ilmi g'aybdan xabardor qilmadi lekin Alloh o'z payg'ambarlari ichidan xohlaganlarini ilmi g'aybdan qisman bildirish uchun tanlab oladi bas Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltiringiz iymon keltirib taqvoli bo'lsangiz sizlarga oxiratda buyuk mukofot bordir Allohning fazli bilan bergan narsasi boyligidan baxillik qiluvchilar buni o'zlariga yaxshi deb hisoblamasinlar aslo bu ular uchun yomondir qiyomat kuni baxillik qilgan narsalari o'z bo'yinlariga bo'yinturuq qilib ilib qo'yiladi osmonlar va yerning merosi Allohga qolur Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir Alloh faqir biz boymiz degan odamlarning gapini Alloh eshitdi ularning bu gaplarini hamda payg'ambarlarni nohaq qatl etganlarini yozib qo'yamiz va qiyomatda do'zax azobini totib ko'ring deymiz bu o'z qilmishlarining mahsuli va Allohning bandalariga zulm nohaqlik qiluvchi emasligidandir biror payg'ambar kelsa uni sinab ko'rish uchun qilgan qurbonligini osmondan tushgan olov yeb bitirmaguncha unga ishonmasligimiz uchun Alloh biz bilan ahdlashgan degan kimsalarga ayting mendan oldin ham sizlarga ajdodlaringizga payg'ambarlar hujjatlar va sizlar aytgan narsa qurbonlik kabi mo'jizalar bilan kelgan edilar gaplaringiz rost bo'lsa nima uchun ularni qatl etdingiz agar sizni yolg'onchiga chiqarayotgan bo'lsalar xafa bo'lmang zero sizdan ilgari hujjatlar ilohiy bitiklar va nur taratuvchi kitob keltirgan qator payg'ambarlar ham yolg'onchiga chiqarilgandirlar har bir jon o'lim achchig'ini totuvchidir qiyomat kunida albatta mukofotlaringiz sizlarga to'la to'kis berilur bas kim do'zaxdan uzoqlashtirilib jannatga kiritilsa demak u katta yutuqqa ega bo'libdi bu dunyo hayoti esa faqat g'urur aldov matohidir mol mulklaringiz va jonlaringiz ofati va musibati ila sinalursizlar shuningdek sizlardan oldin kitob berilganlar va mushriklardan ko'p aziyatli achchiq gaplarni eshitasizlar agar sabr qilsalaringiz va taqvoli bo'lsalaringiz albatta bu ishlarning puxtaligidandir eslang ey muhammad Alloh ahli kitoblardan uni Tavrot va Injilni odamlarga albatta aniq bayon qilasiz uni hech kimdan sir tutmaysiz deb ahd olgan edi lekin ular uni bergan va'dalarini ortlariga uloqtirib ozgina bahoga uni sotib yubordilar bu savdolari naqadar noxush o'z qilmishlari bilan mag'rurlanadigan qilmagan yaxshi ishlari uchun maqtalishni sevadiganlar azobdan xalos bo'ladilar deb hisoblamang aslo ularga oxiratda alamli azob bordir osmonlar va yerning hukmronligi Allohga tegishlidir Alloh har narsaga qodirdir osmonlar va yerning yaratilishida tun va kunning o'rin almashib turishida aql egalari uchun alomatlar bordir ular turib ham o'tirib ham yotib ham Allohni zikr etadilar va osmonlar u yerning yaratilishi haqida fikr yuritadilar va duo qiladilar ey Rabbimiz bu koinotni behuda yaratmagansan sen ayblardan pok zotdirsan bas bizni dozoq azobidan saqlagin ey Rabbimiz kimni sen do'zaxga kirgizsang albatta uni xor qilgan bo'lasan zolimlarga esa yordamchilar yo'qdir ey Rabbimiz biz Rabbingizga iymon keltiring deb iymonga chorlagan jarchini Muhammadni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik ey Rabbimiz bizning gunohlarimizni kechir xatolarimizni o'chir va bizlarni solih kishilar qatorida vafot ettir ey Rabbimiz yana bizlarga barcha o'tgan payg'ambarlaringga ularning vositasi ila ummatlariga va'da qilgan narsalaringni savob va yordamingni ato et va bizlarni qiyomat kunida sharmisor qilmagin albatta sen va'daga xilof qilmagaysan bas parvardigorlari ularni duolarini ijobat etib dedim albatta men sizlardan amal qiluvchining xoh erkak bo'lsin va xoh ayol bo'lsin amalini zoyi qilmasman makkadan hijrat qilgan yurtlaridan badarg'a qilingan mening yo'limda aziyat chekkan jang qilgan va qatl etilganlarning gunohlarini kafforat qilurman va Allohning mukofoti sifatida ularni ostilaridan anhorlar oqib turadigan abadiy yashaladigan jannat bog'lariga kiriturman Allohning huzurida mu'minlar uchun yaxshi savoblar bordir kofir bo'lganlarning shaharma shahar sayr etib yayrab yurishlari sizni zinhor aldab qo'ymasin arzimas rohat keyin esa boradigan joylari jahannam naqadar mudhish joy lekin parvardigorlaridan qo'rqqanlar muttaqiylar uchun esa jannatda ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar bo'lib ular u yerda abadiy bo'lurlar bu Alloh tomonidan berilajak ziyofatdir Allohning huzuridagi maxsus savoblar esa yaxshilar uchun hammasidan afzaldir darvoqe ahli kitoblar ichida Allohga sizlarga nozil qilingan Qur'onga hamda o'zlariga nozil qilingan kitoblarga ishonib Allohga itoat ila ta'zim etuvchilar ham bor ular Alloh oyatlarini ozgina bahoga sotib yubormaydi aynan ular uchun parvardigorlari huzurida mukofot muhayyodir albatta Alloh hisob kitobda tezkordir ey iymon keltirganlar sabr qilingiz bag'ri keng bo'lingiz va Alloh yo'liga taxt bo'lib turingiz va Allohdan qo'rqingiz zora oxiratda najot topsangiz niso surasi madinada nozil qilingan 176 oyatdan iborat niso ayollar degani bu surada asosan oila turmush meros masalalari yetimlarga munosabat er xotin huquqlari fahsh va zino ishlarining zararlari va boshqa ma'lumotlar o'z aksini topgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan ey odamlar sizlarni bir jon odamdan yaratgan va undan jufti havvoni yaratgan hamda ikkisidan ko'p erkak va ayollarni taratgan Rabbingizdan qo'rqingiz shuningdek o'rtalaringizdagi o'zaro muomalada nomi keltiriluvchi Allohdan va qarindoshlar aloqasini uzishdan qo'rqingiz albatta Alloh sizlarni kuzatib turuvchidir voyaga yetgan yetimlarga mol mulklarini qaytarib beringiz pok narsani nopok narsaga almashtirmangiz ularning mollarini o'z mollaringizga qo'shib ham yemangiz zero bu katta gunohdir agar yetimlarga nisbatan adolatli bo'la olmaslikdan qo'rqsangiz sizlar uchun nikohi halol bo'lgan ayollarga ikkita uchta to'rttadan uylanaveringiz bordiyu ular o'rtasida odil bo'la olmaslikdan qo'rqsangiz bir ayolga uylaning yoki qo'l ostingizdagi cho'rilar bilan kifoyalaning shu adolatdan og'ib ketmasligingizga yaqinroqdir xotinlarga mahrlarini mamnunlik bilan beringiz agar sizlarga o'zlari undan biror narsani ixtiyoriy ravishda kechsalar sizlar uni bemalol ishtaha bilan tanovvul qilavering qaramog'ingizdagi aqli norasolarga Alloh sizlarga hayot turimi qilib qo'ygan mollaringiz yetimlarning omonat mollarini berib qo'ymangiz. Balki o'sha mollardan yediring, kiydiring hamda ularga yaxshi gapiring. Yetimlarni to balog'at yoshiga yetgunlariga qadar nazorat qilib voyaga yetish vaqtini kuzatib turingiz voyaga yetganlarni sezsangiz qo'lingizdagi omonat mol mulklarini o'zlariga topshiringiz ularni isrof qilib va ulg'ayib qolmasinlar deb shoshqaloqlik bilan yeb yubormangiz kim boy bo'lsa yetimning mulkidan yeyishdan saqlansin agar kambag'al bo'lsa yaxshilikcha me'yorida olib yesin mol mulklarini o'zlariga qaytarganingizda ularga guvoh chaqiringiz Alloh hisob kitobda kifoya qiluvchi zotdir erkaklar uchun ota onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir ayollar uchun ham ota onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir bu ozmi ko'pmi farz qilingan ulushdir meros taqsimiga uzoq qarindoshlar yetimlar va miskin bechora hollar hozir bo'lsalar ularni ham u merosdan bahramand qilib ularga yaxshi gapiring vasiylar mabodo zaif norasida farzandlarni qoldirib vafot etganlarida o'zlari ham ulardan xavotir olganlari kabi o'zga yetimlarning haqqini yeyishda Allohdan qo'rqsinlar va ularga to'g'ri gapirsinlar. Yetimlarning mol-mulklarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar albatta qorinlarida olov yegan bo'lurlar va albatta do'zaxda kuygaylar Alloh farzandlaringizga meros taqsimida bir o'g'il uchun ikki qiz ulushi barobarida berishni buyuradi agar merosxo'rlar ikkidan ortiq ayol bo'lsa ularga marhum qoldirgan narsaning uchdan ikki ikkisi agar yakka qiz bo'lsa unga merosning yarmi berilur agar marhumning farzandi bo'lsa ota onasining har biriga qoldirgan narsa merosning oltidan biri berilur agar farzandi bo'lmay faqat ota onasi merosxo'r bo'lsa u holda onasiga uchdan bir meros tegur agar marhumning aka ukalari bo'lsa onasiga oltidan bir hissa tegur bu taqsimotlar marhumning qilgan vasiyati yoki qarzi ado etilgandan so'ng ijro etilur ota onalaringiz va farzandlaringizdan qaysi birlari sizlar uchun manfaatliroq ekanini bilmaysizlar shuning uchun meros taqsimi Allohning o'zi tomonidan belgilandi va farz qilib qo'yildi albatta Alloh bilimdan va hakim zotdir sizlarga xotinlaringiz qoldirgan merosdan agar ularning farzandi bo'lmasa yarmi tegur agar ularning farzandlari bo'lsa sizlarga ular qoldirgan meroslaridan to'rtdan bir hissa tegur bu taqsimot ular marhumalarning vasiyati yoki qarzi adosidan keyin ijro etilur u xotinlarga sizlar qoldirgan merosdan agar farzandlaringiz bo'lmasa to'rtdan bir hissa tegur agar farzandingiz bo'lsa ularga siz qoldirgan merosning sakkizdan biri degur bu taqsimot sizlar qilgan vasiyat yoki qarz adosidan keyin ijro etilur agar vafot etgan erkak yoki ayolning ota onasi ham farzandlari ham bo'lmay balki ona tomonidan bitta aka yoki ukasi yoxud opa yoki singlisi qolgan bo'lsa ularning ikkovidan har biriga oltidan bir hissa tegur agar ular bundan bittadan ortiq bo'lsalar ular merosning uchdan bir hissasida teng sherik bo'lurlar bu taqsimot merosxo'rlarga zarar yetkazilmasdan qilingan vasiyat yoki qarz adosidan keyin Allohning buyrug'iga binoan ijro etilur. Alloh bilimdan va halim zotdir. Ana shular Allohning hudud chegaralaridir. Kim Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa, uni ostidan anhorlar oqib turadigan bog'larga jannatga kiritur. ular u yerda abadiy bo'lurlar bu ulkan yutuqdir kim Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilsa va hududlaridan tajovuz qilsa uni do'zaxga abadiy qolishi uchun kiritur va uning uchun xor qiluvchi azob bordir xotinlaringizdan fohishalik qilganlarga o'zlaringizdan erkaklardan to'rt kishini guvoh qilingiz agar ular guvohlik bersalar va zino qilganlari o'z isbotini topsa to ularga xotinlarga o'lim kelgunga qadar yoki Alloh biror yo'l qilguncha ularni o'zlari yashayotgan uylarda saqlab turingiz sizlardan o'sha zinokorlikni qilganlarning ikkisi erkak va ayolga koyish va ta'zirlarini berish bilan aziyat jazo beringiz agar ular tavba qilib o'zlarini tuzatsalar ularni tinch qo'yingiz albatta Alloh tavbalarni qabul qiluvchi rahimli zotdir albatta Allohning tavba qabul qilishi faqat yomonlik gunohni bilmasdan qilib qo'yib so'ngra tezlik bilan tavba qilganlar uchun muqarrardir Alloh aynan o'shalarning tavbasini qabul qilur Alloh ilm va hikmat egasidir gunoh ishlarni qilib yurib qachonki birortalariga o'lim kelganda endi tavba qildim deydigan shuningdek kofirligicha o'lib ketadiganlarning tavbalari esa qabul qilinmagay ana o'shalar uchun alamli azobni tayyorlab qo'yganmiz ey iymon keltirganlar sizlarga xotinlarni majburiy ravishda meros qilib olish halol emasdir yana ularga bergan mahrlaringizning bir qismini qaytarib olish niyatida xotinlaringizga tazyiq qilmangiz agar ular aniq buzuqlik qilsalar bu mustasnodir ular bilan totuv turmush kechiringiz agar ularni yomon ko'rsalaringiz bilib qo'yingki balkim sizlar yomon ko'rgan narsada Alloh sizlar uchun ko'pgina yaxshilik paydo qilishi mumkin agar bir xotinni taloq qo'yib o'rniga boshqa xotinni almashtirmoqchi bo'lsangiz avvalgisiga garchi uyum uyum molni mahr qilib bergan bo'lsangiz ham undan biror narsani qaytarib olmangiz uni bo'xton va aniq gunoh bilan olasizmi axir bir biringiz bilan qovushib u xotinlar sizlardan qat'iy ahd olganlaridan so'ng qanday qilib u mahrni qaytarib olasiz otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmang magar ilgari o'tgan bo'lsa ular kechiriladi albatta bu qabih jirkanch va yomon yo'ldir sizlarga nikohi harom qilingan ayollar bu onalaringiz qizlaringiz opa singillaringiz ammalaringiz xolalaringiz aka ukalaringizning qizlari opa singillaringizning qizlari emizgan onalaringiz emishgan opa singillaringiz qaynonalaringiz jinsiy yaqinlikda bo'lgan xotinlaringizning qaramog'ingizda bo'lgan qizlari jinsiy yaqinlikda bo'lmagan bo'lsangiz sizlarga gunoh emas yana o'z pushti kamaringizdan bo'lgan o'g'illaringizning xotinlaridir ikki opa singilni qo'shib nikohlab olishingiz ham harom qilindi magar ilgari o'tgan bo'lsa Alloh af etar albatta Alloh kechirimli va marhamatli zotdir